wato sujudar rabkarwa cikin sallah sunna ce falin nuqsani sajadatani idan mutum yayi ragi wato abin nan zai yi qabliya wato ragin da ake yi wato shine wato ya bar sunna biyu ko abin da ya biyu yawa ko kuma sunna guda mai ƙarfi kun fahimta ko? wata suna guda mai karfi ba ta zakuwa sai ga abin nan kabbarorin idi in an bar kabbara guda ta idi za a yi su juda amma sauran sunnoni waɗanda ake bari a yi abin nan wata kowane sai an bar biyu kamar kabbara biyu ko abin nan sami allahu liman dahu biyu ko mutum ya bar tahiya domin ya bar tahiya ya bar tahiya ya bar zamanta ya bar labzinta ko kuma sura in mutum ya bar sura ya bar sura ya bar tsayi gare ta kuma ya bar asirta ko ya bar bayyanawa kun gane to sannan kuma inda ake yi kabla salami gabani ya ce asalamu alaikum bayan ya gama tahiya ba da tamami ne bayan cikar tahiya ba ya kamata ya ce tashahudaini ba ba da tamami shahudi eh, domin ba shahudi biyu ake yi nan ba kun gane hmm. yazidu kuma tashahhudan ya ƙara wani tashahhud bayan wannan tashahhudun akhar ya kara wani tahiya kamin ya ce assalamu alaikum walin ziyadati tani don ƙari kuma kawai akwai sujuda biyu ba da salam bayan sallama shi kan sai ya ce assalamu alaikum sannan ya yi sallah raka'an sujuda biyu ya sake tahiya ya ba ba'da kuma ya sake tahiya bayan su wa ya sallama ya sallama taslimatan ukra wa kana bukatar niyya eh. kabli ko abin nan tana cikin sallah ba niyya amma bai yiwa kai ta ba niyya ta shi ne wato kai ta kasan kana yi ba shi ne niyya ba eh. Eh, da mutum misalin ya yi kabliya bai san ya yi ba akwai ta a yau babu ta a shekaru akwai niyyar da hmm. to wa manna kasa waza da wanda ya rage kuma ya kara wato kabliya da badiya da sun same shi gaba dai da qabla salami sai shi juda kabliya kawai don ya sai rinja yadda na kasi hmm. kamar abin nan wurin zama eh, sai yamman ta bai zauna ba ya tashi bayan haka nan sai kuma yi raka ta uku yammanta ya zauna ko kuma raka ta biyu maimakon ya karanta fatiha da sura sai ya karanta abin nan ya karanta fatiha kawai ya bar sura to sannan ya taho ya zauna bayan raka ta farko ga ragi ga ƙari ka gane to wa man nasiya sujudar qabliya wanda ya mance sujudal qabliya hatta sallama har yace assalamu alaikum qabliya ta same shi bai ba ya sallama sajada in kana qariban sai yayi ta ba'diyya in yana nan kusa wa in tala aw kharaja min masjid amma in lokaci ya yi tsawo ko kuma ya fita daga masallaci batala sujudu wato sujuda ya baci ba zai yi ba kenan wata batulu salatu ma kuma sallah ta baci tare da shi tare da qabliyat in kana ala salasi sunan in ya zan yana yin qabliyan nan saboda barin sunna uku Au a kasar ko abin da ya fi sunna uku min zalika wa illa fala tabtulu amma in qabliya ta sunna biyu ce to wannan ita dai ta ɓaci ba zai yi ta ba kuma sallah ba ta ɓaci ba in ka kama wani harka in ka kama hira da abokinka kenan, ko ka fita daga masallaci shi kenan, ko ka kama tasbihi har kai nisa ka gane ana eh, abin nan kamar karatun fatiha hmm? hmm. ka gama yi ni ce eh, wata kamar ka gama karatun fatiha ko kuma abin nan wata baka tuna ba shi kenan kamar mhm. mutum ya rasa a na farko ya kawo sura Um, na uh, biyu uh, uh, ah, ah, ya tashi zai ta ka sura ya man sai fata kawai ta bayan gan fata ya yi ya yi to ya suna da yi kan fata sai ya ci gaba sai ci gaba ya in ya ya ya tashi zai fito a'a ya kubce sai ya kabliya ba zai ce bari in rama ta ga wannan raka'a ta uku ba eh kabliya kawai to wata butulu ina ne wa man nasiya sujuda ba'diyya wanda ya mance sujuda ba'diyya ta same shi sai ya manta bai yi ba wannan sajada ku sai ya yi shi walau ba da amin ko bayan shi na tuno ba'diyya ta same ni ban yi ba to daga nan in yana da alwala sai ya daidaita ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya sallama kun gane <coughs> ko to wa man na kasa farita wanda ya bar farilla wala yujzihi sujudu anha wato bai barin bai cewa bari in barta shikenan sujuda ta isan min wannan raka'a da bai yi abin da ya bar mu farilla in babu halin gyara wato ta fadi sai ya kawo wata raka'a matsayinta in ya so ya yi ƙari kenan ya yi ba'aliyya kun gane wa manna ƙasar fada'ila wanda ya mance mustahabban sallah duka ko ya bar guda fala juda alaihi babu yin juda gare shi kun gane yan har ya yi su juda qabliya ya ta baci ya sallah ta baci wala su judul qabli illa da tarki tara. Ah, su juda kabli ya bai zamowa ba a yansa wato sai saboda barin sunna biyu ko abin da yake biyu yawa sai dai ga idi kamar yadda ni ambata muku wanda ya bar kabbara guda irin waɗannan kabbarori da ake yi zai yi abin zai yi qabliya wa amma sunnatul wahida amma sunna guda kala sujuda la babu yin sujuda saboda ita sai fa illa sirra wal jahara wato in mutum ya bar asirtawa wato ya bayyana zai yi badi wal jahara ya bayyana wa ya asirta zai yi qabliya fama sara fil jahri wanda ya asirta wurin bayyanawa sajada kabla salam shi juda kabliya wa man jahara fi sirri ya bayyana wurin asirtawa sajada ba'da salam shi juda fadiya wa man takallama sahiyan wanda yayi magana da mantuwa sajada da salam sai su sujuda biya matukan magana nan ba ta yawa ba wa man sallama min raka'atayn sahiyan wanda ya sallama daga raka'a biyu da mantuwa sajada ba da salam shi ruda ba diya domin zai koma cikin Allah kun fahimta ko ya ce assalamu alaikum sai ya tuna ba bai gama sallah ba sai ya kabbara ya tashi kuma ya kuma bara in ya tsaye wannan kabbara ta kowa ga sallah to wa man za da fi salati raka'atan wanda ya ƙara raka'a guda cikin sallah auraka ne ƙara raka'a ƙara raka'a biyu ba salami sai ya sujuda ba diya sai dai in ya zan ya ƙara a biyu ga ba ta kai ba da sa kun gane to wa man zada fi salati mithlaha wanda ya ƙara cikin salata ta talat ta baci wato in ya zan biyu ce ta kai hudu ko hudu amma wanda ya ƙara uku akan magariba ba ta ɓaci ba eh, sai ya kai hudu wato ta kai bakwai ga juma'a a wato juma'a in ya zan sallar ƙasar ce to ƙarin biyu bai bata ta yan azhar ke hudu ce asalinta saboda ka sai ƙarin hudu sai ta kai shidda sannan za ta bari amma juma'a shin asalin azahar ce aka rage ko ko sallah ce mustaƙilla da kanta ta wannan yini in an yi ta ta isan ma azhar to in ya zan sallah ce ta daban in an ce zahar ce aka rage haka nan ba ta ɓaci sai an ƙara hudu kun gane wa man shakka fi kamali salati wanda ya shakka shin sallah ta cika ko bata cika ba ta ho shi wato in ya ce raka uku ni ko hudu sai ya dauka uku yayi sannan ya kawo guda eh? a zai rama zai badiya hmm. sallar na ta ta cika suka ce mun tabbata ta cika babu komi sai dai in ya sallama oi ya yi sallama amma da can dai sai tunanin ko ta ko ba ta zo masa ta cika zai ka cika ita cika yayi amma in ya zan yana shakka ne kamin ya sallama ya ce assalamu alaikum da ta cika ko ba ta cika ba ko ta cika ko ba ta cika ba ta ɓaci tun da ya sallama yana shakka ko ya eh, eh. ba shakkan ba ba zai tambaya ba ya eh, haka ne ba shakkan ba ba ah, a yana yi wato ya ka sallan nan ta mu ta cika in sun ce eh ta cika shikenan ya sallama in bata cika ba abin nan in yana ganewa da ishara to in ba ganewa kuma ya halatta su yi mai magana kaza mun kai. Ilaga shi malam. Hmm. da bai shakka ba ba zai tambaye su ba eh wato shakka yana wa bayan sallama ya zo muka Kowa bi salatu wanda ya ji an ambaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana cikin sallah sai ya ji an ambaci suna annabi ko cikin hira ko cikin wani ibada ko cikin wani wa'azi fa sallallahu alaihi yace sallallahu alaihi wasallam fala shay'a alaihi babu ko bi gare shi Sawa un kana sahihin da mantuwa haka na au amidan ko da gangan au qa'iman yana tsaye au jalisan ko yana zaune kun gane to waman domin abin don mi domin Allah ya ce cikin Qur'ani inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tunda Allah ce kai salati ko da yake an fassara shi da sau guda amma duk da haka cikin nafila yana da karfi abin ya fi nafila karfi kun gane Eh, kamar mace tana sallah nafila mijinta ya kire ta ko tana nafila sai ta amsa to ko uba ko uwa to wannan kai ka yadda haƙinka wa man ƙara qara'a suratayn wanda ya karanta sura biyu fa akasara ko abin da fi yawa fi rakatin wahida cikin raka'a guda aw kharaja min suratin eh, ila suratin ko ya fita daga wata sura zuwa ga wata wannan ta buwaye shi ya kama wata aura ka qabla mami surati ko ko yayi ruku'i gabanin cika sura duk waɗannan abubuwa fala shay alaihi in jami'i zalika wato babu komi gare shi ga dukan wannan wa ma ashara fi salati bi yadi wanda ya ishara cikin sallah da hannu kamar ya ga wani sai yo mai alama ya shigo ya zauna aura su ko ko da kansa ya kada kai fala shay alaihi duk babu komi gare shi duk ba komi wa man karara fatiha ta amma wanda ya karara fatiha sahiyan da mantuwa ya karanta ta ko ma karanta ta sajada ba da salam sai ya sujuda badiyya wa in kana amidan amma in ya zan da gangan ya karanta fatiha sau biyu fa zahiru al-budana kamar wata mai littafi yana cewa ban ga wani malami ya yi magana akan wannan matsala ba amma abin da a kiyasi wanda ya kamata ya bayyana gare ni sallah ta baci domin fatiha farilla ce duk wanda ya takararin wanda ya karin farilla da gangan ya bata sallah saboda haka wato banga wani wani yayi magana ba sai dai abin da ya bayyana gare ni sallah ta baci kun gane wa man tadhakkara suratu ba'd al-fatiha wanda ya tuna sura bayan yayi karatun fatiha ba'da inhina'i wato bayan dukawar shi bai tuna ba sai bayan ya ce Allahu akbar to ya kubci ila ruku'i fala yarju ilaiha ba zai komo ba shikenan qabliya ta same shi wa man tazakkara sirra wanda ya tuna asirta wa jara ko bayyanawa qabla ruku'i tun gabanin shi ruku'i a adal qira'ati sai sake karatu matuƙar bai ruku'i ba fa in kana zalika fi suratin ya danga sura ne wahada ha a ada ya sake ta wala sujuda lai su sujuda wa in kana fil fatihati in ga fatiha ne a ada ya sake ta wasa jada babu salamci sujuda ba da don ya takrarin fatiha kun gane wa in fata bi ruku'i amma in bai tuna ba sai da yayi ruku'i wannan ya kubce masa gyara kenan sajada li tarkil jari sai shi sujuda abin nan tarabkanwa don barin bayyanawa sai ya kabli a don rage yayi wali tarki sirri don barin asirtawa ba da salami domin kari yayi sai ya badiya tsawa'un kana min al-fatihati ga fatiha ne a sura ko ga sura ne wahada ita kadai wa man da hika fi salati wanda ya dariya cikin sallah har sauti ya fito batalat salatu sallar shi ta bace kana sahiyan aw amidan mai daga eh, da mantuwa ne koko da kure kun gane wala ya daku fi salati ba mai dariya cikin sallar shi illa gafilun sai shagaltacce mutala'ibun mai wasa da addininsa wal amin wal mu'minu idza qama fi salati amma wanda adda imanin kwarai in ya tashi don sallah a hara da kalbi sai ya kawo da kai da zuciyar shi an kulle masu wallahi ga duk abin da ba Allah ba subhanahu wata rakar duniya shi bar duniya mafiya da abin da a ciki hatta yuhdira bi qalbihi jalalla ya halartar da girman Allah cikin zuciyar ga zuciyar shi wa azmatahu da girman sa wayarta idu qalbu zuciyar shi ya dora makarkata wata rahabu ran shi ta ji tsoro min haibatillah don kwarjinin ubangiji jalla jalaluhu Hadi salatul muttaqin wannan ita ce sallan masu tsoron Allah kun fahimta ko wannan ya nuna kenan har in mutum ya tuna wani abu ya dariya bai tunanin girman Allah ko gaba ga sarki kake kana gaishe shi zaka yi dariya ko mutum gaba ga ubansa yana gaishe shi zai yi dariya to ga saura kadan wala sha alaihi tabassumi babu laifi gare shi ga murmushi to ko aje nan to shi kenan sai tambayoyi abin da nan wani bukawul khashi nan ba ta fara wannan yana tambayar cewa to ban iya cewa ga kabilar da yake amma dai sunan shi ya nuna ko ba zabar me ko ba ni ko kuma ba rabe domin alfa abin nan kalmar abin nan mutanen yammace Hmm. ba alfa zazi ba zazi yarabanci ne ko ko zabarmanci eh. alfa da zazi duk ba larabci ba ne kowai abin nan duk abin nan ba ga alfa nuhu ba yana cewa manomin auduga ne kowane shekara yana noman auduga babu zakka ko han dubu goma ka yi babu zakka sai dai in ka aje ba ka ci ba har shekara ta yi to ka yi da zakka ka raba arba'in ka bayar ba goma ba ni ne ya kamata yi tun ina yaro ana ce mini barau har kuma ga shi ni ne liman ana ce mini malam barau ya kamata in ce da jama'a ga shi kuwa sunana suleiman sai ka ce suleimanu barau har mutane su san sunanka Suleiman ka kaɗan kaɗan sai su wabin nan sai su gane a cikin karatun tafsiri suratul izaja'a ta yi misali da cewa idan musulmi ya yi ta aikin ibada da jikinsa har ya tsufa ƙarfinsa.